kiel la cerbo lernas dum dormado. Kiu sufice dormas, tiu pli bone lernas. Studajo montras, jam dormeto povas helpi por pli bone memori la lernitajon. Ancora pli bone la cerbo laboras, se gi reaudas la enhavoin dum dormado. Normal case, ni forgesas parton de tio, kion ni dum tage estas lernintai. Tio estas la natura curo de la forgesado, clarigas psicologo de la Universitato de Birmingham en Britio. Sed tiu forgesado estas premsebla per dormado. Se oni tui post intensa lern unuo uo plenumas dormeton, tiam shaine tio nenur pribonigas la memortenon de la lernitajo, post la dormo, sed ancau daure gis la sequa tago, cae supposeble ec pli longe. Ciu shatus ancorau pli altigis ian memor capablon, tiu povus reludi la lernotajon, exemple nova in vorto in de fremda lingvo, ec ancora foie dum dormado. Ancao la parto prenantoi enda studo reaudis quelcain ella antaue lernita in ozioi, dum naudec minuta dormeto. Ni antaue montris alla test personoi cent adiectivoin, kiel granda au rapida, cae crome bildon, kiu au montris objekton, exemple pomon, au scenon, exemple farmon. Post tio oni examenis la associazian memoron de la partoprenantoi, cae oni testis ciu ili ancorau memoris la concerna in bildoin, se ili revidas la adjektivon. Ancorau antau la dormado, plei multai povis attribui average octec e la cent obiectoi aus scenoi, diras la psicologo. Post la dormado pluai nozioi perdigis e la memoro. Tamen tiui, ciui estis dormintai, cae dume estis reaudintai parton de la iam lernitai nozioi, sciis average dec quin nozioen pli oltiui ciui restis mal dormai. Dec quin procentoi ne sonas multe, sed se oni pensas pri lerneiai notoi, tio tamen povus esti differenzo inter noto unu, tre bone, cae noto tri, contentige. La sequantagon la contrasto estis ec ancora pli clara. La gruppo, quiu estis dorminta, forgesis nur quin procentoin. La aliai testantoi aliflanque forgesis ancora pluain dudec procentoin. Precipe la dum dormado ancora foie in nozioi, estis signife pli bone fixitai en la memoro. Ni observas citie practice du efficoin. Unu estas, che dormado post lernado helpas. Dum tiu dormeto ocasas ancora foie croma impeto por la productivo de la memoro, se ni accentas quelcai nervo signaloin per la reactivigo de la memoro. Cai tion oni vidas en la cerbo, char la esploristoi ne nur testis la memoran productivon de la test personoi, sed rigardis ancau en la cerbon. Cetio montrigas, en la EEGO, electroencefalogramo, ciel la cerbo dum la faso de profunda dormo activigas, dum duona gis du secundoi. Expertoi parolas tie pri tiel nomatai cerbai spindeloi, che tiui activezoi rilatas cun lernado tion conjectigis iam pli fruae studoi, ciui exemple montris, che plita spindeloi aperas dum dormado, se oni tui antaue estis lerninta multe. La sciencistoi tiel trovis pruvon, che la cerbae spindeloi ludas schlossilan rolon en la firmigo des zio. Ciam ni reludis la adiectivoin kiel granda au rapida ancora foie, ni vidis che tui poste aperis spindeloi. Ech pli, helpe de la spindeloi la esploristoi ancau ec conis ciu informo jus estis prilaborata, ciucun la nozio do estis cundigita obiecto au sceno ciel la farmo. Tio estis uno e la grandai progressoi de nia studo, ni tiel povis montri che spindeloi estas ne nur accompana fenomeno de la dormo, ili clare staras en recta cun ligo cun la re prilaborado de lern en havoi. Tiui partoprenantoi cun plida spindeloi dum dormado, nome pli bone memortenis la lernitajoin. Che dum dorma lernado, funccias ancau cun vortoi de fremda lingvo au cun alia lernajo, pritio la esploristoi estas convincitai. Ancautie la cerbo provas asociatii, cae encusigi la novan scion, en ion iam conatan, cae cun ligigin cun tio. Gravas tamen che la lernajo estas audigata netro rapide, cae cun pausoi, cae crome la lernanto devas trovigi en faso de profunda dormo, quiu estas atingebla post proximume dudec gis tridec minutoi. Nun tempe tio sonas au ciel musico ella estontezzo, sed ja estus penseble, che exemple computilezza horlogio, quiu mesuras la dormo fasoin, povus esti programita tiel, che gi automate dum la giusta momento audigas la son dosieron.